Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam. Eu descobri que no Elise essas meninas adoram. Quer raspar a bunda na garupa da meiota. Quer empinar a bunda na garupa da meiota. Quer raspar a bunda na garupa da meiota. E na ponta da praia, imagina se eu tô de CJ. E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota. E na ponta da praia, imagina se tô de CJ E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota. Nem se fala do Diviné, viu? No Divinéia elas querem andar e gosta Não pode ver minha moto, quer subir na minha meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Imagina se tu tô de joga Ela se joga E agora que eu tô de meiota sentar na piroca. E agora que eu tô de meiota, sentar na piroca, na sal não pode ver que essas meninas gostam. No porquinho de escolher que essas meninas adoram. Na rua das pedras. Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Imagina se eu tô tijota Ela se joga, dá macena, as mina é foda Senta tá na piroca, quer raspar a bunda na garupa da meiota. Quer pinar a bunda na garupa da meiota. É no bar do Du, quer raspar a bunda na garupa da meiota. Quer pinar a bunda na garupa da meiota. Domingueira, pra onde nós se joga, DJ? Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam. Eu descobri que no Elise essas meninas adoram. Quer raspar a bunda na garupa da meiota. Quer empinar a bunda na garupa da meiota. Quer raspar a bunda na garupa da meiota e na ponta da praia. Imagina se eu tô de CJ e na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota e na ponta da praia. Imagina se eu tô de CJ e na ponta da praia. Mas é claro que eu vou de meiota. Nem se fala do Diviné, viu? No Divinéia elas querem andar e gosta Não pode ver minha moto, quer subir na minha meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Imagina, se tu tô de joga Ela se joga E agora que eu tô de meiota Sentar na piroca, e agora que eu tô de meiota. Sentar na piroca, nasce em sal, não pode ver que essas meninas gostam. No porquinho de escolher que essas meninas adoram. Na rua das pedras. Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Imagina se eu tô tijota Ela se joga, dá macero, as mina é foda Senta na piroca, quer raspar a bunda na garupa da meiota. Quer pinar a bunda na garupa da meiota. É no bar do Du, quer raspar a bunda na garupa da meiota. Quer pinar a bunda na garupa da meiota. Domingueira, pra onde nós se joga, DJ?